बेशक तूं वॾे खुल ख ते आहीं आयत आहे चोथी नंबर आयत सूरत कलम जी हिन ते रशीद्दीन अल्दी रहमत अक़बाल असाबनि सगुरनि जा नबी पाक सलाह जा ऐं ॿियनि माण्हुनि जा कौल आंदा आहिनि छा मान आहे अब्बास मुजाहिद हे इन जी माना थी त दीन ते दीन अहब इलाही को दीन मूंखे इन खां वधीक पसंदि कोन्हे भला को अहिड़ो दीन कोन्हे आऊं वधीक राज़ी थींदो हुजां वह दीन अल इलामु उहो दीन इस्लाम जो आहे जंहिं ते तूं आहीं हे मुहम्मद मुस्फ़ या इब्न अब्बास ऐं मुज़ाहिद जो इहो कौल ऐं हसन बसरी रज़ी अलाह ताला चए थो त हिन जी माना आहे अला अदब अल अलरान जो जेको अदब आहे उन ते तूं आहीं यानी क़ुर में जेके चङायूं चयो हीअ चङाई हीअ चङाई हीअ चङाई उन ते तूं आहीं जंहिंखां रोकियो आहे अलाह ताला क़ुर में त हीअ न कर हीअं न कर हीअ न कजे हीअ न कजे उएं तूं नथो करीं उन अदब ते आहीं जेको क़ुर ॾिनल आहे फ़क़ाल हसन अला अदबर जी माना थी उन्हीअ अख़लाक़ ते तू आहीं जेको नाज़िल कयो वियो आहे हिन क़ुर जे तर्फ़ां हज़रत आशर अलाहान खां पुछियो वियो ख़ुल रसोल अलसम अख़लाक़ रसलम जे मुताल पुछियो वियो फ़क़ालत कान ख़ुल हुल क़ुर जो अख़लाक़ रसूल पाक सलाह जो ॿियो हो जेको क़रान आहे जीअं क़ुर आहे उहो अखलाको रसूल पाक الله وينتهي عنه من نهي الله चए उहो उहो आहे जंहिंखां अल्ला ताला अमरु कयो आहे त ईअं करियो त हूअं रसोल पाक सासम कयो आहे कतादा जो कॉल आहे जंहिंखां अल्ला ताला चयो आहे रोकियो आहे न करियो ईअं त रसोल पाक सासम ईअं न कयो आहे भई अंत ई मी उन जी माना इहा थी इनक अल बि फलुरान त तूं उन अख़लाक ते आईं जंहिं ते अलाह ताला क़ुर में अमर कयो आहे जंहिंमें हुकुम कयो आहे त हीअ हुकुम हीअ आहे हुन खां पोइ फरमाए थो रशीदुद्दीन अल महबुद्दीन रहमत वकील ईअं चवनि था त माना ख़ुल्क हू युवाफ़िक़ुल क़ुर त तुंहिंजो अख़लाक़ु जेको आहे सो मुआफ़िक़त रखे थो क़ुर सां क़ुर जे मुआफ़िक़ आहे क़ुर जे आइन मुताबिक़ आहे क़ुआ क़ुर जे नमूने ते आहे तरीक़े ते आहे जीअं क़ुर हुकुम कयो आहे तीअं तुंहिंजो क़ुर आहे तुंहिंजो अख़लाक़ु आहे रसूल ख़ुदा सलाहु सलाह अमर नही क़ुर रा पीश रफ़्ती वञी गह दोशती ब ख़ुशि तबाही तबहिके वीह वी व तब वी ख़ुदि ऑन फारसी में चए थो त अमर ऐं अमर बिल मारूफ़ ऐं नही अलमुनकर अहिड़े नमूने सां पेश कंदो अहिड़े नमूने सां हुन ते हलंदो रसूल पाक सलाहु अहिड़े सुहिणे नमूने सां अहिड़े ख़ुशि तबई सां हुनखे रखंदो हो जो समुझबो हो त खलाक़ो अख़लाक़ी वबा वी संस तबियत जेका आहे जीअं क़ुर ॾिनो वियो आहे जीअं क़ुर में हुकुम आहे जेको आहे हुन खां पोइ कील समय अलाह ख़ुल अज़ीमन तदीब अलुल्क अज़ीम जी ॻाल्हि कई अलाह ताला हिते जो अलाह ताला जीअं अमरु कयो आहे तीअं जीअं तहदीब जो जहिड़े नमूने सां सेखारियो आहे अलाह ताला रसूल पाक सासम खे त उएं रसूल पाक सासम कयो आहे छा सेखारियो आहे रसूल पाक खे अलाह ताला अलाह ताला चयो सूरत आराफ़ में हिकु सौ नवानवे आयत में त ख़ुज़ुल अफ़ व अमर बिल उर्फ़ व आरिद अनिल जाहिनीन अफ़ खे वठि यानी माफ़ु कर बख़्श कर जेको माण्हू वन व्याती करे तोसां उन सां उन खे माफ़ु कर अफ़ु कर उहा बिल उर्फ़ ऐं उर्फ़ जे मुताबिक़ जहिड़ी चङाई हुजे उन नमूने सां तूं उन्हनि सां हल हुन मुताबिक़ अमर कर उन मुताबिक़ हुकुम कर वरिद अनिल जाहलीन ऐं जाहलीन खां पासो कर जेके नथा ॼाणनि उन्हनि सां झगड़े करण जे बदिरां उन खां पासो कर हुन खां परे रह उ जुमिल ज़ात ज़ालिख ताला जमा फी कुल ख़ुल्क महमूद माना इहा थी त सॼो जेको महमूद जेको जेको जंहिंजी साराह कजे अख़लाक जंहिं साराह साराह जोॻे अख़लाक़ जी सभु जमा कयो मोहम्मद मुसवा आसम जे अख़लाक़ में लेन हू त अला ज़िक्र हू ज़िक्र अंबिया फी सूरत अनाम में अनाम सूरत अनाम में अलाह ताला उनजो ज़िक्र कयो आहे चौरासी आयत में ऐं नवानवे आयत नवे आयत में ॿिनी में अलम फ़क़सव जलाइज़ीन आतनात अमर मुहम्मद सलम इतिबा हज़रत इब्राहिम ऐं हुनजे सभिनी ॿिया जेके नबी पोयां आया अॻु में हुया हज़रत नूहलाम सभिनी जो ज़िक्र कयो हुनजी तारीफ़ कई अलाह ताली हुन खां पोइ नवे नंबर आयत में हुनजो हुन सुम अमर मोहम्मद मोहम्मद सलाहु खे अलाह ताली हुकुम कयो त अलाइकज़ीन आतना किताब इहे उहे आहिनि जिन खे असां किताबु ॾिनो आहे किताबु ॾिनोसूं वकुम व नबूअत ऐं उनखे विज़न ॾिनोसूं ऐं हुकुम ॾिनोसूं ऐं नबूअत ॾिनोसूं सुम अमर मुहम्मद सलाह बे अतिबा अदाम हुननि जी हिदायत ते तूं हलु हुकुम कयो रसूल पाक सलाहु खे अलाह ताला फ़क़ाल फ़बे हुदाहुम फ़बा दे उन्हनि जे हिदायत जी इक़्तिदा कर उन्हनि जी हिदायत ते तूं हल सूरत अनाम जे एकवीह नंबर आयत में आहे पोइ का वकान लिकुल वाहिदिन मुनक़िबत मदह बिहा वकान फ़क़ मख़सूसनि बि हा हर हिकु नबी पाक सलाह में का ख़ासि ख़सूसियत आहे जंहिंजो ज़िक्र अलाह ताला कयो आहे हिन सूरत मंझि में फ़ख़स नूह बि शुक्रु नूह इस्लाम खे शुख़ुरु जी ख़ुशूसियत आहे हासिलु ऐं इब्राहिम अल खे ख़लत यानी ख़लील आहे अलाह ताला जो दोस्त आहे ऐं मूसा अलाम खे इख़लास जी ख़ुसूसियत हासिलु आहे इस्माहील अली इस्लाम खे सिदकल वाद सचे वाइदे करण वारो आहे याक़ूब अललाम ऐं अय्यूब अल खे सब्र जी सलाह जी सलाहियत आहे वदाद अल खे अहतज़ार जी सलाहियत आहे ऐं सलमान अल ऐं ईसा अलिनी खे तवाज़ जी सलाहियत आहे त इहे सभई ख़ुशूसियतूं मोहम्मद मुसफ़ा सलाह फलम अमर उल्हाला बि अलाह ताली अमरु कयो रसूल पाखे त तूं हिननि जी इक़्तिदा कर हुननि जे तरीक़े ते तूं हल इक़्तिदा बिहम अजा लहू मफ़र ग़ैर ही वहाज़ मकारमल अख़लाक़ेसर हा भले हाज़ा काल सलाह इन अलाह बसनी ली तमामु मकारमल अख़लाक़ तमामु हासन रसूल पाक सा आसम चयो त मूंखे अलाह ताला नबी करे मोकिलियो आहे त जीअं मकारमल अख़लाक़ इतमाम करिया पूरा करिया जहिड़ो अख़लाक़ु कहिड़ो थींदो आहे उहो आउं सेखारिया सॼी उमत मुहम्मद खे ऐं सॼी दुनिया खे उन दुनिया दुनिया सॼी हींअर जेका हले थी चङाई जेका रेका आहे त उहा मोहम्मद मुस्वा सम जे शरीयत ते तरीक़त ते आहे उहा तमामु हासन अफ़ाल ऐं चङनि कमनि करण जूं चङाईअ जो जेको इतमाम करिया ऐं इहो मूंखे मोकिलियो वियो आहे हिन लाइ बासनी तमामु अकारमल अख़लाक़ व तमामु महासन अल अफ़ाल पोइ उनखां पोइ फरमाए थो कशफार जो साहिबु त अनिल बिन आज़िब बराबिन आज़िब चयो काल कान रसूल अलाह आसन नास वजहनि चहिरे मुबारक में सभिनी माण्हुनि खां सुहिणो सुहिणे चहिरे वारो आसन होम खुलकनि ख़लक़नि ऐं अलाह त सॼी सभिनी खां सुहिणी ख़लक़ यानी बीठक बेहक़ हुनजी हुनजो सॼो हाथी काठी रसूल पाक सलाहु जी जंहिंखे चइजे ख़लनि लहस बि तवील बल बाइन एॾो दिघो बि कोन हो भला न न को कद जो नंढो हो अन अनस बिन मालिक हरदी अलाह रज़ी अलाह ताला चए थो त मूं रसूल पाक सलाहु जी ख़िदमत कई ख़दम ते रसूल अलाह सलाहु अशर सनीन ॾह साल फमा काल अली उफ़ कित मूंखे कॾहिं उफ़ न चयईं बिल्कुलु फमा काल अली त शइन सनत हू लिम सनत हू जेकॾहिं का मूं कमु न कयो त कोन मूंखे चयईं कॾहिं त हीउ छो कोन थो कयो वला लाली शइ तरक़्त हू लम तरक्त लिम तरक़्त हू जेकॾहिं को मूं कमु कयो त मूंखे चयईं त छो को छो कयो अथई कोन कयईं चयईं जेकॾहिं ऐं जेकॾहिं मूं तरक कयो हुनखे न कयो कमु खे त मूंखे करणु चयईं त छो त छो कोन कयो अथई मकान रसूल मन आसन नास खोलकनि सभिनी इंसाननि खां वधीक सुहिणो हुयो ख़ुल्क में वला मस्तु ख़ुज़नि कथ ऐं कंहिं ते तकलीफ़ कंहिंखे शर्मिंदो रखंदो भला हरीरनि ऐं ख़ुज़ा खे कॾहिं हथु निलाई ऐं हरीर खे कॾहिं हथु रेशम खे निलाताईं भला शइन कान कान अलाइन मिन कफ़त रसूल अल्ला सलसम अला शमम त मस्कनि भला अथरनि कान अथ मिन अरक रसूल अल्ला सलसम हुनजा हथु मुबारक हुननि जा अहिड़ा सुहिणा हुन जा ख़ुशबू अहिड़ी ईंदी हुनजे जिस्म जा मुंहिंजो हथु लॻायो आहे छा माना अब्दुलाह बिन उमर रदी अलाह काल अन रसूल फ़ाहिशन हू कॾहिं फ़र्श ॻाल्हि लफ़्ज़ बुछड़ो न इस्तेमालु कंदो भला मुतफ़ाहिशनि वकान यकूल ख़्यालुम अहसा हासनुम अख़लाकनि सभिनी माण्हुनि खां सुहिणे अख़लाक वारो हो माना अनस अन अमरत हर त रसूल अल्लाह सलाम हिकिड़ी औरत आई रसूल रसील ताला चयो त रसूल खे औरत रस्ते में मिली फी तारीख़ मिन तरखल मदीन मदीन जे रस्ते में हिकिड़ी औरत मिली हुन चयो फ़क़ालत या रसूल इनली इलाही हाजत मूंखे कमु आयो तोसि तोसां रसूल्पा चयो काल या उमान अजलसी फी अजी सकखल मदीनत शे त इजलस इलाइक़ु चए जिते तू वेहणु चाहीं उते आउं तोसां गॾु वेहंदुसि ऐं तुंहिंजी ॻाल्हि ऐं ॿुधंदुसि तुंहिंजो जेको कमु हूंदो सो पूरो कंदुसि काल फ़फ़ालथ पोइ ईअं कयां माई जेका वेठी हुते जिते वेहणी हुयसि फ़क़ाइत रसूल रसूल इलहा फ़क़ाइत इलह रसोल सलम हुन सां गॾु वेठो हथा कदा हाज़ थिया सॼी हुनजी ॻाल्हि ॿुधाईं हुन जेको कमु हुयो जेको सो पूरो मतिलबु जेको करिणो हो सो कंहिं कंहिंखे हुकुमु ॾियणो हो या जेका ॻाल्हि करणी हुई सा हाजत हुनजी पूरी उहो कमु हुनजो पूरो थियो वकाल अनस कानतमिन रसूल नसरदी अलाह ताला न चयो त को बि कमकार वारो माण्हू पोइ जेके कंहिंखे बानी का हूंदी हुई त उहा बि रसूल पाक सलाह सम्झो हथु पकिड़े हाणे हथु पकिड़ण जी ॻाल्हि हज़रत हसरत हनसरदी अलाह ताला ताली कई आहे पोइ माण्हू चवंदा हथु रसूल सलाह खे कोन ॾिबो या मायूं औरतूं या फलाण पोइ बहरहाल हिते हीअ आहे त हथु हथु पकिड़े रसूल सलाहु सम्झो जेॾां वठी वञणु चाहींदी त वठी वेंदी रसूल पाक सल हुनजे पोयां हलंदो पंहिंजो ज़िद वठी वञिणो माण्हू खे कंहिं कम सां जेको बि अबी दरदा अलाह ताला अन नबी सलाह चयईं फलान चई त काल इन असकल शयुनि यूद रफ़ी मीज़ान अलोमिन योम अल ख़ियामत ख़ुल् होसन सभिनी खां गड़ी जेका शइ पंहिंजे मीज़ान में क़यामत जे ॾींहुं पवंदी जेका सा उहा हूंदी अख़लाक सुहिणो जेको माण्हूअ जो हूंदो उहो यफ़ग अलाहिश अलीर अला ताला पसंदि नथो करे किराहत करे थो फ़ाहिश खां बज़ी खां वन अबी अबीर अलाह ताला काल नबी सलाहु जे असाबी असाबनि सगुरनि खे रसोल रसोलसम चयो त अतदरून मां अक्सर माइद ख़ुलनास नार तव्हांखे ख़बर आहे त माण्हू घणा जेके आहिनि जहन में छा जे लाइ वेंदा कहिड़ी ॻाल्हि जे करे वेंदा तालू अलाह रसूल हुन चयो त अलाह ऐं रसूल ॼाणे थो काल फैन अक्सर माहियत खुलन्नास अनार अल अजू फान के ॿोराख़ आहिनि जंहिंजे के फरज अलफम इहो वात या ओघर जेका उनजे करे माण्हू जन में वेंदा अतूदम फ़रमायो अतदून मां अक्सर मायात खुलन्न्नास अल जन तव्हांखे ख़बर आहे त कहिड़ी ॻाल्हि जे करे माण्हू जन्नत में वेंदा घणा कालू अलाह व रसूल आलम हुन चयो त अलाह ई रसूल ॼाणे थो ان जन्न رضي الله تعالى ताल परहेज़गारी ته قالت ख़ौफ़ رسول الله صلى الله عليه وسلم माण्हू जनत رسول الله صلى الله عليه وسلم کي रसूल अलसम ان ॿुधो ليدرك بحسن खे चवंदे यकूल الليل وصائم النهار जेको सुठे अख़लाक वारो माण्हू जंहिं ॻाल्हि करे थो चङे नमूने सां उहो ॼण ईअं आहे जंहिंजो माण्हू सॼी राति निंड कई निंड खां सवाइ इबादत वेही कई क़यामु कयो ऐं सॼो ॾींहुं वेही पंहिंजो रोज़ो इन खां बहितरु मतिलबु त आहे अख़लाक सां ॻाल्हाइणु अख़लाक सां हलणु अबी हुरत रज़ी अलाह ताल कार काला रसूल अलाहन अहबकुम हिल अलाह आसनक़ुम अख़लाकनि तव्हां माना जंहिंजो सुठो अख़लाकु आहे उहो वधीक पसंदि आहे अलाह ताला खे अहबक़ुमु हिति उहो वधीक पसंदि आहे माण्हू जेको अहसन जंहिंजो अहसन कुम अख़लाकनि जेको अख़लाक में तव्हां में वधीक सुठो आहे अलमोथून एकनाफ़ आहिनि अलदीन या लफ़ून व यो लफ़ून माण्हुनि सां मिले थो उथणु वेहणु हुनजो सुठो आहे वा बबाद अलमशाउन ऐं अलाह ताला नापसंद थो करे बोज़ रखे थो उन्हनि सां जेके आहिनि मछ उहे जेके हिते जी हुते हुते जी हिते माण्हुनि खे विढ़ाईंदा वथनि माण्हू ॿिन नमीमत गिला कंदो हुनजी चुगली करे हुनजी गिला करे हुनजी चुगली करे हुते विढ़ाए हितां विढ़ाए अलाह ताला खे सभु सभिनी खां वधीक नापसंदि माण्हू उहो आहे वल मुफ़र ख़ून जो बैन अल अख़वान अल अख़वानल लिल बरा अल अफ़राद जो माण्हुनि में तफ़रीक़ करे त माण्हुनि में विछो विझे माण्हुनि में दुश्मनी पैदा कराए روى عن علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب سلام الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة آه، وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق फिनार ला मोहाला अली बिन मूसा रज़ी अलाह उन मूं पंहिंजे वारिद खां ॿुधो जाफ़र अला ताल उने पंहिंजे वारद खां मुहम्मद खां उन पंहिंजे वारिद अली खां उन पंहिंजे वारिद हुसैन खां उन पंहिंजे वारिद अली रज़ी अलाह ताली खां उन पंहिंजे वार अली बिन अबी तालिब खां इहा ॻाल्हि कयूं त रसकाल रसला सलम अल हुसन अलाख़ तव्हांखे ऐं वसियत थो करियां हुस्न अख़लाक जी छ छोजो फइन हुस्न खुल्क़ जन्नत हो अख़लाकु सुठे वारो माण्हू